Kada je bilo govora o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ja sam stvarno bio veliko i nedumici. Odakle početi? Sve je važno. Šta god da kažeš, možda ostaviš nešto što je važnije. Pa ipak sam odlučio se za nekakav redoslijed, a to je da prvo vidimo važnost našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao prvo, važnost poslanika naše vidi se iz stanja u kojem su bili ljudi prije njega. Bileži ima muslim u svom sahiju. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا أهل الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم في poslanku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Allah je pogledao stanovnike zemlje, cijele zemlje. I prezeo ih je i Arape i Darape. Prezeo je i Arape i Darape. Osim ostataka sljedbenika knjige, znači malog broja sljedbenika Musala i Salama i Sala i Salama, koji su bili na pravog. Znači, takvo je stanje bilo. Prezreo ih je iz četiri razloga. Prvo zbog širka i kufra koje je bilo rašireno u to vrijeme. Širk i kufr. Drugo, novotarije koje su uveli to vrijeme. Izmijenili su Musaovu vjeru, izmijenili su Isaovu vjeru i izmijenili su Ibrahimovu vjeru. Tako da maltene ništa se nije moglo prepoznati od vjeri tih Allahovih domova i poslanika. Drugo, grijeha koje su činili. Blud, alkohol, uzimanje od novca, u ime vjere, na ime vjere, bez vjere, otimanje, zašto nešto? Ubijanje. I četvrto, zbog zulma prema starijima. Slabiji je bio poplačen uvijek. Siroče nije moglo doći do svog prava. Žena nije mogla doći do svog prava. Nasljeđivali su je kao najobičniju stvar u kući. I da, danas se tih džahilijetskih običaja zadržalo, uprkos savremenom tom nekakvom poredku i društvu i sistemu komunikacija i tako dalje, tom nekom napretku na tom polju, još uvijek u 21. vijeku imamo veliki broj žena koje nemaju pravo na život kad im umre muž. U Indiji još uvijek važi običaj, ovaj da žena mora da umre ili da bude jedna spavina s mužem ili da jednostavno izoliraju i umre, umre od gladi, žeći i tako dalje. Izolirana od ostatka svijeta. Ne moramo ići daleko. Evo, u nekim krajevima naših Balkana još uvijek ima ljudi i mjesta i običaja gdje otac, odnosno sveka, spava sa mladom ako nema to sina, da živi s njom. Ja to ne bi vjerovao, nisam vjerovao, ali sam bio s čovjekom koji je došao iz tog takvog jednog mjesta i kaže da je to zbilje tako. Znači, ti džahilinski običaj. Znači, tako je jednostavnje. I dolazi poslanik sallallahu alaihi wa sallame koji je milost svim svjetovima. A u hadisu on je rekao Innama ena rahmetul muhdatu Ja sam poklonila milost svim ljudima. Došlo je da ovo četvero iskorini, da prečisti vjerovanje od širka, da ispravi novotarije koje su uveli svejedno u vjerovanju ili u ibadeti i da propiše nove ibadete uopšteno, zatim da uredi međuljudske odnose da spriječi te grijehe i da vrati prava onima koji, kojima su prava otuđena. To su slabiji, siromašni, žene, djeca, i tako da. Naročito ženska djeca, vi znate kako su bila ugrožena u to vrijeme. Zbog velike odlike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, poslanici su nagovijestali kao radosnu vijest njegov dolazak. Isa alaihi sallam je najavio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pod imenom Ahmed. Također i drugi su najavljivali i govorili da će se pojaviti. Imali su njegov tačan opis. Allah Đalešanu o tom opisu tako jasno kaže, ja je punem kema ja rihune abnara. Oni znaju poslanika kao što znaju svoju vlastitu djecu. Znači znaju opis poslanika sa Allaho Jasno rečeno kako izgleda, šta će imati na sebi, koje će osobine imati, šta će mu se dogoditi kad će biti siroče, da će učiniti hijđu. Gdje će, se, gdje će učiniti hijđu? Na kraju krajeva spominju istoričari da su ona tri jevrijska plemena koja su se nastanjala oko Medine. Nastanjali se oko Medine zato što su smatrali da je to mjesto gdje će doći poslanik. Ali su oni željeli da bude od njih. Allah je želio nešto drugo, iskušao ih je i većina njih je podlogla tom iskušenju. Kada je došao poslanik Salomahu, radio je u dva pravca. Imao je dva zadatka. I na ta dva pravca temelji se vjera Islam. A to je da uspostavi ispravan odnos čovjeka sprem njegovom gospodaru. I drugo, da uspostavi ispravan odnos čovjeka sprem drugog čovjeka. I drugog stvorenja i prirode i tako To su dva temelje na kojima se temeli vjera Islam i vjera svih poslanika. Kako se ponašati kako treba prema gospodaru, prema Allahu Đelešanu i kako se ponašati kako treba kad su pitanje ostali ljudi kada je u pitanju odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Allahu dželešanu tu prvo dolazi do izražaja na nas namaz je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao tako da kad uđe u njega nije htio izaći vidiš da Buhari i drugi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao uđem u namaz i da želim iz njega izaći, znači želi ga dugo obavljati, ali onda čujem plać deteta, pa sjetim se majke koja brinje za njega, pa skratim namaz. Tako je radio Fazor. Ibn Kajim je u svojom, u svojom knjizi namazu govorio kako je poslanik sallallahu alaihi sallam kvalio Fazor i da to nije slično ovim našim Fazorima koje mi kvalimo. Prvo podoživimo na, su, na sabatu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je znao proći suru Al-A'ad. A vi znate kolika je sura Al-A'ad. A ako uzmete u obzir da poslanik nikad nije brzo učio, da uvijek svaki harf izgovarao, tečno, polako, da je malo i ko pjevušio ono, malo zvuk pravio kad, kad uči, znači možete da misli koliko to dugo, dugo bude. Najbolja činjenica govori o tome hadijskoj zabilježenu Buhari i Moslimu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odpočinio namaz u prvo namasko vrijeme dok je još tama. Kaže u sahabi nismo mogli prepoznati jedan drugog zbog tame nije bilo svjetla, nije bilo svjeća, a završavao bi namaz kad se već razdani. Zbog toga Ibn Tahari, poznati učenje kanefijskog mezela, u svom djelu na Amir kada je govorio o hadisima koji su vjerodostojni, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počinio namaz u prvo vrijeme dok je još tama. A u Tirmizi on sunnu se prenosi da je rekao dočekajte razdanjenje sa sabahom, odnosno klanjajte sabah kad se razdani, jer to je tada je veća nagrada. Zbog toga Hanefije klanjaju da ovako kasno. Ta Hanefije je radostojan. Međutim, kaže Imam Tahavi, kako ćemo ga spojiti? A Imam Tahavi učinje Hanefijskom mezi. Kaže, spojit ćemo ga tako što ovi hadisi koji govore da je palio prvo vrijeme kad je tamo, govore kad je počinio s monazom. A ovaj, ovaj hadis govori kad je završava s monazom. Znači kad se dobro, dobro razdavio. Akšan, na Akšan je poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao prošiti suru Tur. Ka? Pa, I tako dalje te duše sure. A što se tiče na Fiva? Nekoli nam o tome govori hadis koji je zabilježio ima muslim gdje stoji da je Abdullah ibn Mesud jednom prilikom klanio za poslanikom noćni namaz. I kaže, poslanik je otpočeo na prvom bekeata suru El Bekare. Kaže Abdullah, staće na stotinu, pa će na ruku. Međutim, prođe stotinu, kaže Abdullah, može će završiti Bekaru, pa će onda na ruku. Poslanik je završio suru Bekare i otpočeo suru Alimra. Završio suru Alimra, nije odšao. A sve to polako, tečno. I gdje god bi se u ajetu govorilo o kazni, on bi rekao Euzubi Laj od, od, od te kazne. Gdje bi se govorilo o džennetu, on bi molio Allah daj mi džennet i tako dalje. Znači gdje god je bilo zikra, gdje se spominje da se Allah ne liča i tako da on bi rekao Allahu Akbar. Pa onda sura je nisla. Pa je otišao na ruku. Na ruku je ostao približno toliko. Pa je podigao se s rukovama pa je ostao približno toliko. I na svakom ruku je ostao približno koliko se pročiče te četiri, tri velike suri. Samo malo je Kaže, Abraham Mesod, kad je došao tamo, prešao već, kaže, pomislio sam da uradim nešto loše. Kaže, šta si pomislio, da prekinem i da ga ostavim? Nisam više mogu stajati. Kaže Iša radi Allah, da je također ona filija Allahov poslanika da je klanio nekad četiri, nekad šest, nekad osam, ali kaže ona, ne pitaj o dužini ili o početi izrekat. Kaže Imam Buhari, prenosi hadis na ime, u kome stoji da je iša radi Allah vana rekla da bi poslanik toliko dugo stajao na noćnom namazu da bi mu popucala, popucala pite. Kaže Imam Buhari, neispravne tumačenje otekle nego popucala koža od dugog stajanja. Jer se takav izraz kao govori o Hadisu i spominje. Tete fattar kade ma. A ovo riješ tete fattar, infitar, ima sura infitar, tako. Znači, tete fattar isti glavom potrebnjen, znači, popucale, popucale. Pa ga je A iša radi Allah vana pitala, zašto to Allah poslanice, kad bi tebe Allah oprostio grijehe unaprijed? Kaže, pa zar da ne bude Allahu zahvalni rob? Kažu komentatori Hadisa, ovim je želio da postigne vrijednost Nuha. Allah će sada je nazvao Nuha u suri Elisra da je bio Abdel Šekura. Allahu zahvalni rob. I zbog toga kažu da svaka odlika priješnjih poslanika kod naših poslanika se nalazi i još više. Možda pitan, kada se ustavio sa ovom kuva, na primjer, šta je toliko učio od ove prije stvore? Učio je li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu. Samo to ponavlja. Neka je hvala moj gospodar, neka je hvala moj gospodar. Tako se je poslovnik Salomaha, ali ga se nama odnosio prema namazi. Imao je sadak, dalje što je uspostavio u svom odnosu sa gospodarom, to je davanje imetka. Imetak je Allah propisao da se daje obavezno, a to je zekat, i dobrovoljno, to je sadaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u tom polju bio najbolji primjer i uzor. Kaže Ibn Kajim u svom djelu Zadru na Ad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dijelio i metak kao sadaku kako većina ljudi razumije ono samo evo će dan nego to. Dijelio i metak u smislu tog sadake dijeljenja i metka na više načina. Nekada se tako bukvalno sve. Nekada kao poklon. Nekada kao poklon, pa onda otkupit još uzme, plati i tako dalje. Znači, na razne načine poslanik Srlem je uzjeljivao taj metak i nije kod sebe, kod sebe ostavljao ništa. Bezbroj, brojni su hadisi koji govori o tome <clears throat> da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio kući i pitao imate li šta jest a žene bi mu rekla da nema a on bi rekao da će ja postiti danas znači na hira se može započeti postiti posle izlaska sunca ali se ne može fac ako čovjek nije jeo prije toga ako je nešto pojeo onda ne može Hanefi je uslovljavaju da to bude do, do do duha namaza, da se negdje do 12 sati. Međutim, nema dokaza da za ograničenje, nego ako čovjek nije jeo i kasnije dođe, ne ima, može nastaviti posle taj dan. Ovaj I šalva ima će nagradu. Ne sam sad pošto i puno. Ja sam u Ramazanu, ne može se farbiti, su ne, nije. Ne možeš, ne možeš. U vrijeme farza nema rafina. To je tim pravilo inače, fiksko kad nastupe farzovi na fila nema. Poslali sam Allah, ali i na srlome i druge potice odnosno tako. Naročito žene. Jednom prilikom održao je govor ljudima, muškarcima, pa je onda sa Bilalom otišao da održi govor ženama, a bila Bajramska hudba. A Bajram su inače hvaljali da mu sali, a to je prostor veliki lani, gdje su sabrali i hvaljaju Bajram namaz. I onda je održao govor ženama i između ostalog je rekao, odnosno pa oželje, udjeljujte od svog imetka, jer ja sam vidio da je vas većina u džehendom. Pa su žene počele davati narodnice, minđuše, lančiće, sve što su imali. Pa je poslanik sam Allaho regla on, odnosno upitan je tada, jedna žena upitala, a zašto smo mi Allaho poslali u džehendom najviše nas? Kaže, zato što ste nevjernice. Kažu, jer nevjernice u Allaha Đelešanu kaže ne. Nevjernice se svome mužu, tako je bukvalno izraz, iako bi možda bolje bilo prevest kao nezahvalnice, a onda ne bi njeno pitanje imalo smisla da li je Allaha Đelešanu Ovaj, u svakom slučaju, poslednje se ne bih želio reći da su nezahvalne mužu kad živio. I onda im je još rekao, da vam čini dobro cijeli život. I jednom učini kako ovaj, nije u redu, rekli mi ste, nismo od tebe nikad videli hajda. Neki, čuo sam neke da govore, ovaj, i ja sam mislio da je to u redu, da žena ima najviše u džennetu, u džennemu, ali ih ima najviše i u džennetu zato što žena inače više nego muškarac. Međutim, kasnije sam našao rivajet predanje hadiza koji šehr Bani kaže da je dobar. A to je da je njih najmanje u džennetu. Kovarije se ne računaju u žene, a ovdje ne računaju. Znači, njih je najmanje u džendetu, a najviše u džendetu. I zbog toga spavala u drugom, u trećem radisu koji govori o Dejalu, kada će doći Dejal, da će se Medina zatresti tri puta, sa tri potresa. I da će iz nje izaći svaki monastik i, ili u lice mjeru lice mjerke. Također je poslanik Salomahu Arihi Veselene svojim zahadima preporučivao da udjelio što više. Pa je jednu prilikom rekao ko obuče svoga brata na ovom svijetu. Znači ako ne ima, da mu da odjeću. Allah će njega obući odjeću na kjavetskom datu. Kad ljudi budu goli, kad ne budu umrli Zatim je govorio, sadaka gasi Allahovu srđbu kao što voda gasi vatru. Zbog toga neki učenjaci preporučuju za čovjek kada uradi grije, utjeli se neko. I u skladu s tim su i protumačili predanja koja su došla od Abdullaha ibn Abbasa kada čovjek spava sa ženom da ona ima hajde. Znači kad čovjek spava sa ženom da ona ima hajde, šta da uradi? Pa je došlo tamo u nekim predanjima neka udjeli pola dinara, četvrt dinara ili nešto tako. Znači u tom smislu E, preobrao se daka, ublažuje i srđbu Allaha Đelešanu i gasi, kao što vatra gasi, kao što voda gasi vatru. Tu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio posebno narežljiv u Ramazanu. Kaže nam Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu na hadisu koji je zabilježio imam Bukhari ibn Muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam je svakog Ramazana proučavao Kur'an sa Džibrilom. Imao te susrete sa Džibrilom, i učili su od Kur'ana ono što je bilo objavljeno do toga razada i Žibril ga je tumačio i učili su tako. Kaže, poslednji sam posle tih susjeta bio je neobično drežljiv i bio je poput povjetarca u dobrom i širenju hajda. Znači, Ramazan je posebna prilika da čovjek pokaže svoju drežljivost, a u Ramazanu čovjek može svoj metak, što bi rekao, potrošiti potrošiti na više načina. Jedan od tih načina koji je posebno vezan za Ramazan je da iftari postače, da ponuti postače na iftar. I to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poticao. Pa je rekao ko da iftar postaču, imaće nagradu za njegov post, a neće se umjeti nagrada onome koje je postio. Znači, koliko god iftara ne iftariš ljudi, recimo deset, kod su deset dana postio. I plus tvoj post se neće nagrada umanjiti. I onda jedna napomena, iftar je ono što prvo postač unese u, u tijelo, utro. A večera je nešto drugo, zato nemojte ako zovete nekog iftar, zvolite da se iftari kod nekog drugog usput, negdje ili da mu da urnu, on će popit nagrada za to. A vi večer napravili, imat ćete nagrad samo za večer. Znači, dovedete čovjeka prvo što iftari da bude to uh, vaše. Da li isto tako opći sadake? Inače, vrijeme i mjesto imaju utjecaj na vrijednost djela. Tako da vrijedno u sadaka u Ramazanu nije obično. Umro u Ramazanu nije obično. U svojim srednjom kaže ko obavio umro u Ramazanu, kao da obavio had samdu. E sljedeća subina je post. Šta je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uradio u vezi sa postom? U Mekki poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije postio. Nije bio propisan post. Međutim, dolazko u Medinu, zatekao je vreje da poste dana šure i onda je <clears throat> naredio Ashabima da poste taj dan i naredio im je deveti dan, tako zvali ta suva, na ta suva i na šura, da ne poste da bi se njihov post razlikao od posta jevreja. Zbog toga što je bio to dan kada je Allah spasio Musa od faraona druge hiđarske godine dolazi naredba da se posti Ramazan. I tada počinje post. I postili su Ramazan, poslali sam Allah, ali je sedmano za života postio devet Ramazana. Devet Ramazana, međutim, njegov post nije bio kao naš post. On nije stario nikako. Sallallahu alaihi wa sallam. Bilježe imam Buhari i imam Muslim. Da su sahabi došli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i tražili od njega dozvolu da ne iftare nego da nastavi post preko noći, pa im je zabranio. Pa su oni njemu rekli, Allaho poslani će ti ne ih staviš, a oni reče, ja nisam kao vi. Mene nahrani moj gospodar i napoji. Znači, nahrani je moj gospodar i napoji. Nakon su ovdje hrane piće misli. Ima komentatora koji zastupaju da je to duhovna hrana, znači daj, da blisko sa Allahom Đulešanom u tim putanima. Međutim, Ibn Usejmin, komentirajući to, kaže, onda bi to bilo problem, onda praktično poslanik nije ni stario se, onda bi bio postač. A on rekao, mene da hrani napoji. Da li to bila posebna počast za poslanika sa Allaho nego sa nama? On smatra da je to bila prava hrana i piće. Jer samo to znači da je prekinut post. Osobno nije prekinut post. Duhovna hrana, duhovno se čovjek može osjećati kako hoće dobro i u toku dana neće pokvar post. Koja je to hrana bila? Koje je piće bila? Možda nešto posebno za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A nije to čudno. Za nije Marijemi dolazila hrana, a nije odakle. A Zakirija pita, ja Marijemu, anna veki hrana, odakle ti ovo, o Marijemu? Kahat ho vidjeti Allah. Ona reče, to je ova ladaš. Keram, počas dođe hrana ti odakle. Bio jedan učenjak, zao se, utvetul gulab, rahmatullahi, ali. On je deset godina bio samo kod jednog šeha, Mefesilu i oni molio Allaha troje u njegovoj biografiji kažu. Molio Allaha Đalešanovu da mu da oko koje uvijek plače iz ljubavi i straha prema njemu. Drugoga je molio da mu da <clears throat> opskrbu odakle se i ne nada. I treći, pošto je bio zavisno je paraliza, bio je paraliziran, molio Allaha kad nastupi na nas da mu vrati snagu dijelove tijela, Pa kad obavi namaz, da ponovo se vrati u stanu. I kažu, <laughs> kad bi on došao na nebi, niko nije od njega ništa mogo čuti. Samo plaće. I oni traži od šeha, <laughs> da ga udađu, da se ne može učuti od njega ništa. Kaže, subhanallah, plaće zbog Allaha Đelšanova ja da ga otjera. Tako mi je Allaha neće. I kad god bi došao kod kuće i našao bi obskrbu hranu, neko piće, a ne bi znao da je došlo. I spominju da je pošto je to džamija, bila više ljudi je to <clears throat> posmatrao da mu je dao Allah i taj kiramet. Pa kad proči se etan, on ustane, abdesti se. Čim preda se nam, završi se na nas. Bude paraliziran. Ja sam se pitao, možda svi pitate, što nije tražio da vam vratim potpuno zdravlje to. Mm. Međutim, kaže šeht Taham, šeht Taham kaže da ima dio učenjaka koji smatraju da strpljenje na Belaju povećava nagradu učenjaka. Na osnovu hadisa koji je zabilježio ima muslim u svom sahiju, od Abulah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao svojim učenicima oko sebe, ko hoće da vidi džennetliku, nek vidi ovu ženu crnki probiti. Zato što je ona došla Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i rekla Allahovu poslaniče, zamoli Allaha da me liječi, pa izliječi od padavice. Imala padavicu. Kaže joj poslanik, ako hoćeš, zamoli će Allah Đelšanu, a ako hoćeš, trpi se i da uće džemljen za to. Kaže, hoće Allahovu poslaniče, ali moli Allaha da se ne otkrivam kad me to zavisi. Pa je zamolio Allaha i nije se Kažu učenjaci na osnovu hadisa, ako čovjek želi trpjeti bolest i ima saborat za to, povećat će mu to nagradu na ahiretu. I na osnovu toga kažu da je nije ispravno mišljenje onih koji kažu da liječenje baš fars. Ono je poželjno, ima čovjek pravo, ali nije fars čovjek. Želi da se strpi na nekom usibetu zbog dženevske nagrade i tako dalje, ima pravo. Što se tiče na file i poste, Poslani sallallahu alaihi wa sallam preporučuje Davudov post. Davud je jedan dan postio, jedan dan nije. I to je najbolji post na fila. Zatim je preporučivo svojim ashabima u skladu sa njihovim stanjem. Nekom je prijavio, to je preporučivo da posti tri dana od svakog mjeseca. Bilo koja tri dana. Tri dana u mjesecu, jedan dan za deset puta, to je 30 dana, kao da je postio cijeli mjesec. On je postio ponedjeljak i četvrtak. Preporučuje da se posti šest dana šalala. To je sad izravno zana odmah. Preporučivo je da se poste bijeli dani, to su, nazvali su to bijeli dani zato što je mjesec u tim noćima pun, pa je mjesečna puna i zato se nazivaju bijeli dani. Ne misle se ovdje na dan ovaj dio dana koji je bio u danu 24 sata. Znači, zbog punog mjeseca nazvali su bijeli dani. Preporučilo je <clears throat> i druge vrste posta. I inače, interesantno je post da je to ibadet koji je u većini slučajeva propisan kao iskup za grijeh. To je jedna odlika posta koju drugi ne imaju uzmite propise šta je dan zakon, je ta tri dana posti. Ne znam, ako nemaš na hađu kod bana, posti tri dana se dok se vratiš. Ako sa ženom radiš zihar, kako zvani radni brak, posti dva mjeseca prije ovoga. Ako ubiješ nekoga nenamjerno, ne znam, ja postiš ne znam koliko dva mjeseca. Nenamjerno, tako ne posti deset dana. Slabi taj hadis. To je 60 dana, ako Opći sa suprugom. Da, da, da. Sada opći. A ako prekire post ovako, dužan je pokajat se sam. Znači, post kao i bavit je vrlo, vrlo važan. Kaže, posladi sam vam malo reći na slugu na disu koje zabilježi Ivan Buhari, kurat i post zauzimat će se za roba na sudnji metanu. Kurat će reći, ja, Rabbi, zbog mene nije spavao noćima da bi me učio, pa dozvolio mi da se zauzmem za njega, pa će mu Allah dozvoliti. A post će reći, ja rabbi, zbog mene nije udovoljavao svojim strastima u toku dana, pa mi dozvoli da se za njega zauzimam, pa će mu Allah dozvoliti. I onda će postačima biti naređeno, bit će rečeno neka ustanu postači i ustaći i bit će ispred svih korenja izvedeni kao počasna skupina do vrata koja su namijenjena samo za njih koja se zovu Ar-Rajjad. Ar-Rajjad u prevodu na naš jezik znači vrata da kod kojih nema žeći. I u jednom predavju koje je zabilježen na muslim kaže se da će kad uđu na ta vrata biti dato je piće koje kad popiju nikad više neće oženiti. Znači sve ostalo što budu pili u džennetu, bit će to samo zaslađivanje i uživanje, ali ne iz potrebe jer oni šeć više neće osjećati. Volim Allah za što je na sobskom i osobinama naših poslanika sallallahu alaihi wa sallam da budemo od onih koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje i da budemo od onih koji će krenuti putem poslanika i vjerovjesnika u njihovom radetu i da ćemo biti سنشي محمد صلى الله عليه وسلم أحاول قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم